asbab na katika kila tukio na kila jambo linaloendelea Allah subhanahu wa ta'ala ameweka qadar shar'an wa kaunan kunayo sababu ya kisheria na kunayo sababu ya kikaun kiwalimwengu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka asbab za watu kuanguka na ameweka asbab za watu kunali saada miongoni mwa asbab kubwa za kurekebisha yalotukia baina ya watu mafsada ambokuwa yaendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka asbab nyingi na miongoni mwa asbab kubwa ni al-ittiba kufuata kufuata maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani kufuata maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallama katika sunna yake kufuata wema waliotangulia katika Qur'an na sunna hii ni miongoni mwa sababu kubwa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kurekebisha na kuboresha nazo hali za wanadamu Allah Subhanahu wa Ta'ala aelezea kuhusiana na umma kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja قال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إلي كوات قبل يكتوم kutuma صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين وكو كتك أبطوف كبوة وكو ظلميانا na kunyanyasana na, kuny na kuonyeshana unyonge na dhila ikawa wenye nguvu ndio wenye kutawala na masikini hawana lao na hali ikiendelea mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomtume alipomtuma mtume wake sallallahu alaihi wasallam alipokuja asema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithu sahih an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا hakika uislamu ulikuja na ikawa ni jambo geni kwa watu wasayaudu ghariban na itarejelea na kuwa geni katika watu bimaana hali ambayo kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipata watu akarekebisha na akasuluhisha watu wakawa wametengenea itakuja hali watazorota kama alivyosema Hudhaifa ibn al-Yaman rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu kunna fi jahiliyatin wa shar tulikuwa katika ujinga na tulikuwa katika shari kubwa fajaana Allahu bihadha alkhair Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuletea khairi hii ya Uislamu asema nikamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallama afamin hapa baada hadha alkhair min shar je baada ya hii khair iliyoenea kutatukia shar qala naam mtume akasema naam akauliza tena afa min afa baada hadha shar min khair je baada ya shar kutakuwepo na khair akasema mtume sallallahu alaihi wasallama naam hii ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hali haibaki lazima kubadilike kila siku zama huwepo na shar na zama huja ikabadilika na ikawa khair na hivyo mpaka atakapokuja Isa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka watu watoke na wazuke kutoka katika shari waliokuwa ndani yake akatuma mtume sallallahu alayhi wasallama قال Allah ta'ala هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يا الله سبحانه وتعالى ndiye mwenye kutuma fil ummiyina katika ummiyin wasojua kusoma na kuandika rasulan minhum mjume miongoni mwao yatlu alaihim ayati awafunza ayat za Allah subhanahu wa ta'ala ويعلمهم الكتاب والحكمه na awafunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna zake ili wawe ni wenye kushikamana nayo wa in kanu min qablu la fi dhalal fi dhalalin mubin na ilhali hapo mwanzo kabla ya kuja ujumbe huu walikuwa katika shari na upotovu mkubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta khair قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أرسل الله بالهدى Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma mtume wake bil huda kwa mwongozo wa dini al na dini ya haki baina yadai saati bashiran wa nadhira ankuja kabla ya kutukia kiyama ankuja bashiran wa nadhira kuwapa bishara njema wale ambao kuwa watashikamana na mwongozo aliokuja nao na kuwatahadhari kuwatahadharisha ambao watenda kinyume na vile wadaiyan ila Allah biidhnihi wa sirajan munira naye ni mlinganizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwangaza munira mwenye kutoa nuru kwa ambao kuwa watakakwenda njia wakati mabihi risala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjalia kuwa ndiye mtume wa mwisho wa hada bihi min adh akawa ni mwenye kuongoza wafu kutokamana na giza na upotovu waallama min aljahala na akawafunza watu baada yao kuwa walikuwa ni wajinga wafataha birisalatihi ayanan umya ayunan umya na kwa utume na ujumbe ambao kuwa alikuja nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafungua macho ambazo kuwa zilikuwa pofu wa adhanan summa na masikio ambayo kuwa yalikuwa ni viziwi hayasikii haki wa quluban ghulfa kadhalika kwa ujumbe wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kunawirisha nyoyo zilizokuwa zimefungika kwa ushirikina fa ashraqat risalatihi al-ardu ba'da dhulmatiha ardhi nzima ikapata mwangaza baada ya kuwa ilikuwa katika giza tele ta'allafat biha al-qulub bada shatatiha kwa ujumbe aliokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam nyoyo za watu zikawa ni zenye kuungana watu wakawa ni watu wamoja faaqama biha almillata alawja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mjumbe huyu akawa ni mwenye kusimamisha mila ambayo kuwa ilikuwa imeharibiwa millatul hanifia ya Ibrahim alayhi salam wa awdaha biha almahajjata albayda na akawa ni mwenye kuangaza njia itakayofikisha waja kwake Allah subhanahu wa ta'ala njia yenye nuru washaraha lahu sadra Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkunjulia yeye na wafuasi wake nyoyo zao wawadaa anhu wizra akawa ni mwenye kumuondolea uzito katika sheria warafa lahu dhikra na akawa ni mwenye kumnyanyua utaji wake mtume sallallahu alaihi wasallama na umma wake wakawa watajika mashariki na magharibi wajaala dhillata wal saghara ala man khalafa amrihi na Allah subhanahu wa ta'ala akaeka unyonge na udhalilifu kwa yule ambaye kuwa atenda kinyume na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallama Mtume sallallahu alaihi wasallama ikanawiri ardhi na ikawa ina nuru tele baada ya kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala an irbad ibn sariya radhiyallahu anhu asema irbad ibn sariya wa adana rasulullah sallallahu alayhi wasallam mau'izatan balighatan mtume sallallahu alayhi wasallama alitupa mauidha balighatan wajilat minha alqulub ambayo kuwa ilitia hofu katika nyoyo zetu wadharafat minha aluyun na ikawa ni yenye kutububujisha machozi kwa yale ambayo kuwa aliyasema minha akasema qad taraktukum ala albayda hakika nimewaacha katika njia ambayo kuwa ni yenye mwangaza lailuha kanahariha mwende mwenye kwenda katika njia hiyo usiku kana kwamba aenda katika mchana manake ina mwangaza la yazigu anha illa halikun hatokuwa ni mwenye kuangamia au hataenda kinyume na njia hiyo illa halikun illa mtu ambaye kuwa ameandikiwa kuangamia kisha akawahusia mambo ambayo kuwa kwayo ilikuwa ndo kurekebisha umma mambo haya ambayo kuwa aliwahusia ndiyo ilikuwa sababu ya ulimwengu kurekebika qala sallallahu alayhi wasallama usikum bitaqwallahi na wausieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza yale ambayo kuwa amewaamrisha na kujiepusha na yale ambayo kuwa amewakataza wasam'i sami wat wa in abdan habashiyan na muwe ni wenye kuwasikiza na kuwatii watawala wenyu hata kama ni mtumwa hata kama ni mtu mweusi innahu man ya'ish minkum hakika yeyote kati yenu ambaye ataishi atapewa umri fasayara ikhtilafan kathira ataona tofauti kubwa kuwa hali kuna kuwa khair na hali yaja kuna kuwa na shari mtu akiishi ataona haya basi iwapo itatokea vile fa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin shikamaneni na mwongozo wangu na mwongozo wa khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajid bali shikamaneni nayo na kwa ukali hata kama kana kwamba mwashikana kwa magego yenu shikamaneni nayo na wala msiachane nayo wa iyyakum wa al umur fa inna kulla bid'atin dalala na nawakanya na nawaonya kutokamana na uzushi kwani kila uzushi ni potofu haya mambo manne mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahusia sahaba zake ridwanullahi alaihim uchaji Mungu na kuwatii watawala wao na kurudi katika sunna yake iwapo itatokea tofauti na kujiepusha na kila ambacho kuwa chazuliwa katika dini ulimwengu ukarekebika kwa mambo manne haya ulimwengu ukarekebika kwa manne haya sahaba ridwanullahi alaihim ambao kuwa walielezwa na wakaambiwa haya wakawa ni wenye kushikamana nayo hali yao ikarekebika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuwasifu Kala Ibn Abi Zamanin rahmatullahi alayhi asema mwanachuoni Abi Abdullah Ibn Abi Zamanin kad dhakarallahu Ta'ala aqwaman ahsana thanaa alayhim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwataja watu katika kitabu chake akawa ni mwenye kuwasifu kwa sifa nzuri nzuri kwa vile walivyoshikamana na yale ambayo alikuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallama قال الله تبارك وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى رب إلى الله لهم البشرى وبشر عباد wale ambokuwa wajiepusha na tawaghuti hawaabudu wajiepusha kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa anabu ila Allah na wakawa ni wenye kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa maamrisho yake na makatazo yake lahumul bushra wanayo habari njema fabashir ibad basi waeleze na wape habari njema wote ambokuwa watakuwa vile alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wote ambokuwa watakuwa ni wenye kusikia maneno fayattabi'una ahsana na wakawa ni wenye kufuata wema ambayo kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja nayo ulaika alladhina hada Allah hao ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaongoza sahaba wa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ndio ambokuwa mfano bora walotekeleza hilo kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala akawasifu akataja minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadu Allah alayhi miongoni mwa waumini kunao watu ambao kuwa ni waungwana sadaqu ma ahadu Allah alayhi wamemsadiki Allah subhanahu wa ta'ala katika ahadi ambazo kuwa walichukua kwake yani wamejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wakamwabudu yeye peke yake kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار wema walotangulia min almuhajirin wal ansar miongoni mwa muhajirin na maansar walladhina tabauhum biihsan na kadhalika wale ambokuwa watawafuata kwa mema radiyallahu anhum waradu anhu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaridhia nao watamridhia katika yale ambokuwa amewaamrisha Qala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu Asema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu kuhusiana na hawa wema ambao kuwa walitekeleza ambao kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwaamrisha na ambao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofunza man kana minkum mustanna yeyote miongoni mwenyu ya umma iwapo mwataka kufuata njia falyastanna biman qad mat basi afate njia ya wale ambao walishakufa fa innal hayya la yu'manu alayhi alfitan kwani hawa ambao wako hai hawasalimiki na fitan ulaika ashabu muhammadin wema ambao kwa yatakiwa uwapate ni sahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallama kanu abarra hadhihi al-umma quluban walikuwa na nyoyo takasifu baina ya umma huu wa amakaha ilma nao ndio ambao kuwa wana elimu kubwa wa aqalluha takallufan na wala hawana kujilazimisha mambo ambayo kuwa hayawezi katika dini hii qaumun ihsarahumullahu li suhbati nabiyhi Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amewachagua hawa kuwa ni masahaba za mtume wake wa ikamati dinihi wakadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachagua ili wawe ni wenye kusimamisha dini faarifu lahum haqqahum watamassaku biahdihim basi tambueni haki za hao masahaba watamassaku bihadihim na shikamaneni na mwongozo wao waliokuwa ndani yake fa innahum kanu ala alhuda almustaqim kwani wao walikuwa katika mwongozo na njia ambokuwa imenyoka hawa ni watu ambokuwa hawakushuka toka mbinguni wala hawakuzaliwa wengi wao kutokamana na baba wawili ambokuwa ni wachaji Mungu bali wengi wao ni watu ambokuwa walisilimu wengi wa maswahaba ni watu ambokuwa waliingia katika dini wakawa ni wakweli katika kuingia kwao katika dini wakawa ni wenye msimamo katika kushikamana nao dini yao ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapatia akawapatia rifa na izza katika ardhi wakawa ni kudwa kwa wote ambao kuwa watakuja baada yao laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika mnayo mfano bora kwa mtume sallallahu alaihi wasallama na wale ambao kuwa ni warithi wake sahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallama iwapo tutataka kurekebisha hali ambayo kuwa tuko ndani yake za kiuchumi hali ambayo kwa tuko ndani yake za kiakida na kimanhaj kimwelekeo na akhlaq na mengineyo basi tunao mfano bora kwa watu ambao kuwa iliwahi kuwapitia ujahili iliwahi kuwapitia kuwa walikuwa katika giza kama tulivyokuwa iwapo tutataka turudi katika haki iwapo tutataka irekebike hali zetu iwapo tutataka isuluhike dini yetu na dunia yetu basi tuwaigize wale ambao kuwa walitangulia amara Allahu alibad almu'minin al Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha waumini akisema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu na hiyo ndiyo njia yangu ambayo kuwa imenyoka fattabi'uhu basi igizeni fuateni njia hiyo ya wale wema ambao kuwa wametangulia wala tattabi'us subula wala tattabi'u usubula na wala msifuate njia zinginezo ambayo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajawaekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewekea njia wakapata sahaba fuateni njia hiyo wala tattabi'u usubula fatafarraqa bikum an sabili na wala msifuate njia zinginezo zitakuwa ni yenye kuwatoa katika njia aloweka Allah Subhanahu wa Ta'ala mtakuwa ni wenye kupotea wakadhalika kala tabaraka taala يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم enyi mlioamini muitikieni Allah subhanahu wa ta'ala atakapowalingania katika jambo ambalo kuwa litakuwa lenye kuwapa uhai lima yuhyikum qala al-imam al-bukhari rahmatullahi alayh lima yuslihukum muitikieni Allah subhanahu wa ta'ala katika lile jambo ambalo kuwa litawarekebisha na litaboresha hali yenu walamu anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbi iwapo hamtofanya vile basi jueni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni mwenye kuzuia baina ya mtu na moyo wake kufuatia haki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwapo hamtomtii katika aloamrisha basi huenda akaipotosha nyoyo zenyu na akazitoa katika njia ya sahihi kisha siku ya kiyama mtakuwa ni wenye kuadhibiwa ibadallah hakika njia imebainika njia wazi wema waliotangulia wamefuata na tukaambiwa kuwa wamefika wamefika salama na wakapokewa nasi ambao tu nasi ambao kuwa tuko nyuma njia ni hiyo iwapo hatutofuata basi habari ni kuwa hatutofika kule ambako kuwa walifika hatutofika kule walikofika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuafikie lile ambalo kuwa aridhia ibadallah mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna hadha al-yawm idul muslimin hakika siku hii ni idi ya waislamu idi ni ibada idi ni ibada miongoni mwa ibada ambazo kuwa watu wajikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala yaja baada ya watu kutekeleza nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu imma kufunga kama ilivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani ama baada ya kuhiji kama ilivyokuwa itakavyokuja katika nguzo ya tano ya Uislamu katika mwezi wa 12, 11 na 12 hii ni ibada na wala sio mlango wa watu kurudi katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ili ni kuwa watu wawe ni wenye kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun mumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala mumtaje Allah subhanahu wa ta'ala na mumshukuru katika yale ambayokuwa amewafikia kuyatekeleza mumshukuru kwa kuwafikieni kuifunga mwezi wa Ramadhani kwa amani na, im, na imani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa baraka na ihsan yatakiwa ishukuriwe na kushukuriwa si kufanywa maasi kushukuriwa si kwenda kinyume na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hii idi mtume sallallahu alaihi wasallama imempitia na akatuongoza jinsi ya kuisherekea ni watu wavae katika mavazi mazuri wavae katika mavazi ambayo kuwa ni mazuri ambayo kuwa yalingana na kisheria kama ni waume, waume au wake mavazi yao yalingane na sheria na wala wasitoke katika sheria wamehalalishiwa kula na kunywa katika siku hii na wala wasifunge wale na wanywe yale ambokuwa ni halali yale ambokuwa wamechuma kwa machuma ambokuwa ni halali na wajiepushe kutokamana na kula ambokuwa ni haramu hiyo ndiyo idi hiyo ndiyo idi na wala sikula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 والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الله من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل جاي